Eta hitz eta putz emankizun eh, untan berezitasuna izanen da, ala ere momentu batzutan ez naizela bakarrik izanen, beharrik hor izanen ditut uh, klubeko uh, be putzak ezakitola egan berden, baina hemen lagun batzu behintzat egunero eta lehena, bauzu xantza, iraitz Zufia horre zu izanen zira. Atxaldeon? Atxaldeon, zesantza. e, eh? <laughs> iraitz beraz hemen izanen da bebi astero eta eh, eh, bere perfila, dakit perfil bat den, baina bederen zure lanbidea aipatzeko uh, zu erizaina zira psikiatrian eta justuki batzutan ere ukanen dugu ango iritzi batzu ere pixka bat iritzi, iraitzen iritzi dizberdinak, hola dugu. Gure lehen gaia asteuntan uh, be dut hor artikulu liburu bat ikusi dut. Bizka bat nauena tituluak eh, behintzat eta bizka bat asaldatu edo. Eh, titulua da, gizomatek gerozta gehiago laguntzen du etxean bere emaztea eta gerozta gehiago ahiskatzen du dibortzioa. Eta bai, ez da gehiago lagundu behar etxan, hori da iraitz ez da gehiago emaztek baute berriz. Haien gain hartu garbiketa, etxearen txukuntzea eta gizonaren slipak garbitzea ere? Bai, joztuki pentsarazten nau eh, eh, anekdota bati, nun uh, emazte batek uh, behar izan zuen bere mutil lagunaren slipak erosi, mutil lagunak ez baitzazkien bere neugiak, bere amak erosten zizkiolako lehenago. Ah, senetzen eksperientzia. Bai, bai, bai, pertsonala. <laughs> Eta bai, eta ahigarria da, eh, gauza hori partikatzuz nere inguruan, zenbat emaztek erosten dituzten beren eh, lagunen eh, slipak, eta bereziki zenbat mutil lagunek inguruan, ez duten ezagutzen beren neugia, eta behar duten beraz beren ama deitu, beren neugiaren jakiteko. Zer da, kasik iduridu, azkenean begizon bat zartzen delarik bikotean emazte batekin, zena hor biztana, bikote heteroseksualetaz ari gira bai. bakarrik, Be, aldatzen du amazen orta zarduratzen orain emaztea? Bai, eta gainera, ba, askotan, emaztea, gehienetan ere, hainitz, ama bilakatzena ere, entzuten da, bikot hainitz, nun batak bestea aita, ama da duen, aski ahigahia da, baina... Hori normala e, da? Egealitate bat da. Normala, nire ustez, lehak eta aski egez egiten da uxak badirelarik, eta gehienik ikusten hori bikotea zahartzen delarik. Bon, normala, ez dut pentsatzen, ez nuke egumatez apresiateko nire, nire lagunak amadeitzea, edo nik aita eh, bon, bitxigin luke bai. Gertatuko zauzu? Baz, <laughs> zuri lehenik. <laughs> beraz, ale ere tituluazuk bidari dautzut e-mailez, beraz, artikulu hori, lehen gai bat hor ipatzeko, zuk eh, irakurri duzu, zer eh, pentsatu duzu eh, hori ikusterakoan? Bai, joztuki nik irakurri dudalarik okando dan lehen, uh, zautan lehen galdera, da gehiago jakitea nork idatzi duen artikulu hori, eta ba, misten dena soginez gizon bat da, Ba, ez naua inbeste gizon batek idatzi du, eta beraz, galdera horrekin, beste, beste galdera initzeldu zauzkit, nahi nuke jakin, justuki gizon horrek zenbat urte dituen, uh, zer nolako bizi mota duen, ea bere uh, amarekin bizi den, edo uh, bere emaztearekin, emazte horrek zer podere duen etxean, zer jajeman duen bere laneko nagusiarekin, eta barretagia egia da, uh, nik olako gai bati hainbeste garantzia maitea bitxia atxamaiten dut, inkesta bat egitera egin, egin dute, ala ere hori buruz, uh, aski ahigarria ala ere uh, dibortzioaren uh, inguruan eta uh, bon uh, gabe beraz ez da dibortzuri hori da, seguraski seguraski ez da gertatu behar eta segurazki ezkontzen ez den bikote batean uh, uh, gizonak ez du uh, ez du gauza egin behar seguraski ez berdin hori da hori da ere galdera badira gauza initz inkestan kontutan hartzekoak ez dugu atseman detailerik inkesta hortaz ez ez da gizon hori buruz ere ez hori da higarria dena Beraz, uh, hori galdera guztiak posible dira, mm. Eh, ba, nik nire lanarekiko uh, gehiago ikusiko nuke gizon frustratu bat uh, inkastor belan, nun... Uh, Eri zen uh, psikiatrian. bai. <laughs> bai. bereziki ikusten dudan gizon bat arazan bat duena emaztearekin eta bereziki emazteak duen eta hartu duen jolarekin uh, gizartean eta beraz etxean. Eta harri da, ere nik tituluak harritu nau, eta azkenan artikuluak tituluak artikuluaren beste zerbait erakusten du zenta artikuluan emana dela da azkenean eh, gaurko bikoteak eh, kakotzen artean emanen dut zenta bon gaurko bikoteak bikoteak denak desberdinak dira eh, bela santolaketa eta bax eh, hori uh, desberdina da bainan eh, parekide direnak edo pixkat gizon eta emaztek eh, ber eh, belanak egiten duzularik etxan izan garpiketa, edo autoa garbitu edo prikolaja eh, ez dakitzen hori bizentzutan baita. Be, azkenan dira bikote desberdinak eta emazteak ere emanzipazio handiagoa baitute ere, jeskiago etxetik duten dira, erreskiago dibortzioan ere mm. sartzen dira eta erreskiago separatzen dira bikoteak ere gaur egun. Bai, hori egiten da initz emaztearen askatasunari lotzen da hori justuki emazteak ez gehiago dependentzia hori eh, gizonarekiko bereziki eh, Eh, orain be mazteak lanpostuak dituztelako eta beraz hoien diru sartzeak dituztelako uh, da ez dutela gehiago dependentzia hori eh, gizonarekiko eta egeskiago joa egiten direla nik beste galera beste modu batan egingo nuke uh, nuke gehiago gizonek ez dutela gehiago argumenturik emaztearen atxikitzeko zehatzeko etxean emazte horiek orain aske direlako Bitsi da hori gaitan ere duzu gaitan bikote baten berdela argumentu bat beste gelditzeko ah, arazoak ordirelarik Arrazoak ordirelarik nire ustez dena entzatzen da, eta badakigu ara ere, eh, nol, zer nolako uh, estremoak izaiten aldiren eh, separaketa batean, eta uh, separatua intzin izaiten aldiren arazuetan Uh bikote barnean. Bon, beraz, ala ere, ez dugu eganen eh, eh, gure, uh, eh, lagureri, hemen ditugun entzuleeri, ez du balio gizonak gelditzea zuen lanak egiten, ez da uh, separaketa bat aterako gibelean. Ah, ah, justuki, hori lotuz, uh, goizuntan uh, nire lanean aipatu dut, hola, zigarreta baten inguruan uh, nire, zerbitzuan diren eriekin, eta batak, justuki, ez da ongi Ez dut. da psikiatri grafikoa jaztukia. Eh, Abo? Ah, bai, mintzatzeko uh, leku eta berdinketa leku bat baita mm. erizaina eta eriaren artean. Tuzgarria. Eta beraz, eri batek inaipatuz gai hori, hola, simpleki, eh, berak beste ikuspundu bat eman dau, askin terezgarria dena, eta egiten zautan beretzat, gizon bada, hori janduena, beretzat berdin mezu subliminal bat bazela uh, gai horren gibelean, nahi mhm. baita, berdin gizon horrek nahiko, lue, nahiko lukeela inkesta horrekin gizonak eh, oldak arazi mm. eta joztuki eh, gizonen iraultza behi bat egin bizi moderno untan. Manifestu iraultzaile bat, eh, hori da, dena, bat. hori da. beraz iraitz bukatzeko ala ere, uh, hori giten zer zen gaia astapenean, gizonak gerozta gehiago edo, laguntzen dolarik bere maztea edo neskalaguna etxean, bikote batean ari gira bikote heteroseksualetaz beti, dibortxo arrisko gehiago ditu, konklusioa hortan geritzen gira iraitz? Bai, eta bakarrik hola artean uh, ikusteko, uh, eh, galdegin nahiko nuke uh, entzuten Beren uh, beraz, beren burua galdezkatzeko, jakiteko uh, beren slipen uh, neugia ezagutzen duten, beren amari galdegin gabe, eta emazteak beren burua galdezaten ere, galdegin dezaten ere, uh, ikusteko horiek dituzten beren gizonen slipak uh, erosten, ara ez. Eta nire ustez... Ba, sorpresak. Sorpresak zaiten aldira, hainitz. Ebe horrekin galituko gira iraitz, eh, Sofia, horre mile esker, bi hastelen buruan ikusten gira berriz. Kusartio,